ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وبعد draga براتشو الله بربوي براتشو مويا مجاهدي Današnja hutba je hutba muškaraca, istinskih Allahovih robova. Današnja hutba govori o najvećem slučaju ummeta i o najvećem problemu ummeta. Današnja hutba govori o vjeri u Allaha Đalešanu. I to ispravno je vjeri u Allaha Đalešanu a taj dio je izostavljen iz naše akide, zato nam ne uspjevaju djela i nema njihova traga ni na dunjalu ni na ahiretu.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 I kazuje nam da je akida najčvršće uže koje neće pući. A kaže nam šta je akida pa veli nema prisile u vjeri. Pravi put je jasno razlučen od zablude. Pa ko bude zanijekao tagute, Ko bude kjafiru taguta, a bude vjerovao u Allaha, uhvatio je se za najčvršće uže i Ovdje, braćo, vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala prije nego spominje vjeru u Allaha, navodi kufuru taguta. Osnovni temelj, prvi dio, nerazdvojiv dio naše akide, našeg tevhida, jeste kufr u tagut. Ko je tagut? Treba objasniti samo onima koji ne znaju, a većina nas zna. tavut je vraćao sve što se mimo Allaha Đalešanuhu obožava. Makar i najmanji dio ibadata, ako se njemu usmjeri, on je tagut. Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da bi se uhvatili pravo put koji je jasan, a ostavili zablude koja je isto tako jasna. I da bi se uhvatili za najčvršću vezu, naređuje nam prvo da zanijećemo tagute. Da zanijećemo sve što nas od Allaha Želešanuhu odvodi, makar to bilo najsitnije i najmanje. Bez ovoga ne ima vjere u Allaha Želešanuhu. Ne ima čovjeka da ne vjeruje u Allaha. I mušnici Meke su vjerovali u Allaha. Ali vjera u taguta je bila veća od vjere u Allaha. Želeša. Vjerovali su u Allaha. Ali vjera u taguta je bila veća od vjere u Allaha. Dok oni koji hoće da vjeruju po tevhidu, da vjeruju u Allaha Želešenu, da imaju ispravnu akidu, moraju da potpuno zanijesu tagut. Kaže Allah subhanahu. Aubillah ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين nisam li vam davno kazao i uzeo od vas obećanje, sinovi Adamovi, ljudi, da ne robujete šeitanu. On vam je otvoreni neprijatelj. Jeste li kad vidjeli čovjeka da je zanijetio dva rekiata šeitanu? Niste. Jeste li ikad vidjeli čovjeka da je proučio jednu suru šeitan? Niste. Jeste li ikad vidjeli čovjeka da kaže evo pravim džamiju u kojoj ću obožavati ja i moji sljednici šeitana? Nije. A Allah subhanahu wa ta'ala kaže da u istinu mi činimo ibadet šeitanu. A pa kaže Ele mahadi lejkum ja bani Adama ta'budu ibadet Nisam li uzeo od vas ugovor, obećanje, sklopio sa vama ugovor sinovi Adamovi, moja stvorenja, moji robovi, da nećete činiti ibadet šeitanu. Jer vam je on otvori neprijatelj. Šta je onda ibadet šeitanu? Onda je Allah Želešanuhu promašio i pogriješio. Govori nam ono o čemu nema govora. Ne, nego mi ne razumijemo ibadet. Ibadet je slijeđenje. Ibadet je ljubav. Ibadet je okretanje prema nekom. Pa tako su mušici vjerovali u Allaha, ali traga od te vjere nije bilo nigdje. Ruke su im bile zapošljene udovoljavajući strastima i svojim božancima i svojim zakonima, a vjera u Allaha Želešanu je bila daleko. Jedino kada bi im se približi smrt ili dođi kriza, prisjetili se Allaha. Pa kaže Allah Želešanu, kada se ukrcaju na lažu i kada se more uz za zovu Allaha iskreno mu čineći dovu i samo njega zovu. A kada ih vrati na sigurno na kopno, odjednom se vraćaju da mu širik čini. E taka je bila vjera mušrika. A stalno su robovali šeitanima. Stalno su slijedili tagute. Stalno su slijedili običaje. Slijedili svoju pagansku vjeru i ono što im propiše njihov, njihov zakon, odnosno njihovi običaje. Problem, braćo, današnjeg ummeta jeste nedostatak vjere u Allaha Želešanu. Jeste kriva i neispravna vjera. U toj vjeri nema kufra u taguta. Kaže Allah Želešanu o vjeri onih koji vjeruju kobajagi u Allaha, a obraćaju se u dunjalutskim stvarima da im sudi tagut, kaže da je njihova vjera samo njihovo mišljenje da su A pa Kaže, obilillah, ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ويريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا Nisi الفيديو محمد Muhammede one كاجو دا فيرو vjeruju ono يتبي su objavljuje tebi يتبي a žele i idu da im tagut sudi. A naređeno im je da ga zanijeću. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ A emr od Allaha jalla šanu. Prvi emr. Ašhadu an la ilaha illa Allah. Prvi emr kojim su ušli u vjeru glasio je da zanijeću božanstva, da zanijeću slijeđenje, da zanijeću tagute. Vokad umiru a i bi. A naređeno im je da u njega ne vjeruju. A hoće da se sudi po njemu. Kaže Allah, nisi li vidio one koji misle da vjeruju. Jer umur Samo misle da su vjerni. Zašto? Zato što njihova djela i njihova srca i njihovi jezici to pobijaju. Ako vjeruje to Allah, kaže Odgovor vjernika je bio kada su pozvani Allahu i poslaniku da im presudi da rekli u sami'na wa Čuli smo i pokoravamo. To je bio odgovor vjernika koji su istinu zanijekali tagut. A oni koji kažu vjerujemo, a vidu idu tagutu da im sudi, njihov iman je samo zam. Samo mišljenje da su u vjeri. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala da je akida tevhida koju je naređivao svakom ummetu i svakom poslaniku da prenese svome narodu, bila upravo kufru taguta. Pa kaže, Kao bi بالله من الشيطان rođi. وقد بعثنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Naredili smo svakom poslaniku kog smo slali narodu njegovu da robuju samo Allahu a da se okane taguta. nam je potpuno odritanje. Ne obraćanje njemu nikada, ni zašto. Kaže Allah za alkohol. Kađite ni buh! Kađite ni buh! Isto i ovdje. se ni buh tagut. Da ostavimo alkohol potpuno. Da ga ne proizvodimo. Da ga ne nosimo da sa njim ne trgujemo, da se sa njim ne liječimo, da ga ne pijemo, da od njega ne zarađujemo, da ga ne cijedimo, čak da ne dajemo ni, ni šljive ako će od njih napraviti alkohol. Isti izraz je upotrebeni za Potpuno odricanje. To je ono što nema naš umet i pitamo se zašto nema šerijata i pitamo se zašto nas ovako neprijatelj ponizio. Nema imana u nama. Umet smo, ali nema imana. Naša vjera je samo zam, samo tvrdnja. Pogledajte, braćo, šta je vjera u Allaha Želešana? Allah subhanahu wa ta'ala navodi nam primjer Ibrahima alaihissalama i njegovog tevhida. Pa kaže u billahi šeitan rajim قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم primjer za vas, sedmenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, jeste primjer Ibrahima alaihi salama i onih koji su ga slijedili, kada rekoše svome narodu. Kada rekoše. Inna bura'au minkum, minkum, ومما تعبدون من دون الله mi se odričemo vas ovog nema kod nas ovog nema kod nas da se odreknemo ljudi koji sjede ta guta mi rekli odrekli su se šeitana odrekli su se krsta odrekli su se komunizma jer si se odrekao ta guta ljudi kaže Ibrahim alaihi salatu wasalam i koji ga slijediše inna bura'ahum minkum ja atba tawagit minkum awalan kojima ta'budune min dunillah prvo vas se odrišemo. zašto? zato što su ljudi nosioci subijana i vjerovanja tagutu ko? mislite li? mislite li da je zakon nosilac? mislite li da su kipovi nosioci tagutu jer mi dolaze i odgajaju djecu. Oni koji robuju kipovi Zato Ibrahim a.s. nam kaže odričemo se vas predmenika To Gledajte hrabrosti. To je hrabrost koju nema naš umret Nema ovu hrabrost naš umret A onda i onoga što obožavate. Onda. Keferna bikum. Keferna bikum. Kafiri smo u vas. Zanijekali smo vas. Odrekli vas. Zanijekali vas. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء i ostaje između nas i vas. Ne kaže između nas i vaše božanstava. Rođanstva. To će se lahko različiti. Kad se razvije kufur u vašim srcima, lahko će se razvije. بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء يمرجا الله الله بين الناس يمرجا prema sledbenicima taguta ابدا زوجك حتى تؤمنوا بالله وحده لابد ان تؤمنوا الله يدينه لابد ان تؤمنوا والله يدينه Ovo je ono što nema pri nama. Ovo je ono što negira iman kod nas. Ovo je ono što čini našu vjeru u Allaha samo zamom, samo tvrdnjom. Nema odricanja od kafira. Znate li da je našeg umeta milijarda i dvijesta miliona? Ha? Da imaju ovu akidu. Šta bi se desilo? Svaka država ostavlja islam. Svaka država ostavlja islam, tvrdeći da će ostavljajući islam doći do snage i moći i prosperiteta. Blagostanja. A ako se uhvati islama, vratit će se u srednji vijek. Sama. Sama. Da vidimo koliko se zabludili. 50 godina najmanje ima kako je svaka država ostavila islam tvrdeći da će je kupu dovesti do Uradili su to. 50 godina se razvijaju na osnovama kufra. I pogledajte i danas. Je li kad islamski umir bio nejači? Je li kad vjera muslimana bila nejača? Jesu li mu muslimani bili nejači? Je li kad islam bio poniženi i oni sedbenici islama i kurani i Nigdje se ne smije Dajte mi brod koji su napravili muslimani. Ostavili ste islam. Ostavili ste islam da bi bili napredni. Dajte mi mašinu koju su napravili muslimani, a ostavili ste islam da bili napredni. Dajte mi avion koji su napravili muslimani, a ostavili ste islam da bili napredni. Kaže veliki muđahid ovoga vremena da u kufur u taguta spada neobraćanje tagutskom režimu nikada. Kada jedan narod pokrene džihad, pa treba mu novca, džihad uvijek je trebao novca. Uvijek. U, u, u kufr, taguta spada da se nikada ne obraćamo tagutskom režimu. Jedno. Tako kaže ovaj brat i u pravu. Ja ćemo time jer možda nekoga uznemirilo, pošto je šetan posio, posio ne Ali u istinu najveći muđahid ovoga, ovoga A kaže Abdallah Azam njega smijemo toliko što je umro. Kaže, ja vidim drugačije. Ja vidim da muslimanski narod ako krene da oživi islam u jednom predjelu u svojoj domovini, želi da se oslobodi taguta, oslobodi kufra, vidim da ako nema drugih sredstava i drugog puta, vidim da se može obratiti ovim saborskim režima koji slude muslimanima. Ali uz jedan šrt da kada im dolazimo, vrdimo ih. To je najslabiji Kaže ovaj prvi šest, da ne vidi i smata to kupro. Da se obraćamo, strateškim režima. na a kaže Abdallah Azam, ja vidim da je tu olakšica i to je najslabiji vid imana, ali kada im dolazimo moramo im mrziti. Mora biti neprijateljstvo i mrze u našim. Hajde, dajte mi. Dajte mi jednog bosanski ili jednog muslimana u svijetu koji ide iz koristi za džihad nekom od režima današnjih muslimanskih tavuta, a mrzi ga u isto vrijeme dok osjeti veličinu kad je sa njim. Zaboravi i džihad kad je sa njim. Ako nestane ove energije kad se pri njim, nestalo jednog najslabijeg imana. Potpuno se pomirio se, nisi ga se odrekao. Jer je ta taguta prije vjerovanja u Allaha Đelešana. Ne ti vjerovanje u Allaha ako u isto, u isto vrijeme vjeruješ u taguta, onda je to širk prema Allahu Subhanahu Ko ovo objašnjava? Ko ovo objašnjava? Ko ovo me poziva? Ko govori našem umetu i našem narodu? Da ako ne bude zanijekao ta guta, da mu je žava namaz, da mu je žava post, da mu je najpričiji tevhid, najpričija vjera u Allaha želešan. Ko? Niko. Ko je odgovoran? Odgovorna je ulema, braća. Ulema ta guta mjesto da proglasi kjafirima, mjesto da krene džihad, proglašava i onaj emirul mu'mininom, onaj halifom, onaj valijul umuril muslimin i tako dalje. Jedan ulema proglašava ga halifom, druga ga proglašava naredbodavcem muslimana, treći ga proglašava vođom muslimana. I ko je uništio islam? Kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam u hadisu, sahihu, da će doći navodi kako će dolaziti i zabudnici se razni, a otprilike naše vrijeme je opisao kao vrijeme kad će doći ulema koja će pozivati na vrata džehennema. Koja će pozivati na vrata, biti na vratima džehennema i pozivati u njega. Ko zanijeće taguta, što mu je osnovni dio la ilaha illallah. Ja ilaha illallah. Ne vrijedi ovo illallah ako nisi zanijekao prvo. I koji ga zanijeću budu bacani iz aviona. A? Sad učenja, ali mjesto da kaže da je kafir onaj koji ga je ubio, on proglasi ovoga ekstremistom. Šta bi vi, i kako bi vi, kada bi se bavili šerijatom, kako bi vi ocijenili ovoga alima? Ko sumnja u kufr kafira, on je kafir, jel tako? Jel tako? A ovo jasno da je kafir i još ga podržava. Ako podrži ubi, u ubijstvu mu'mina, ko podrži ubicu u ubijstvu mu'mina, sa pola riječi, doći će na sudnji dan, ali sahih, doći će na sudnji dan, između očiju će mu pisati, ja isu mi rahmetillah. Onaj koji je izgubio nadu Allahu sa pola riječi kod potpomogne ubijstvo mu'mina. A mu'min već ubijen, mjesto da se zaštite Allahovi prijatelji, Allahovi robovi, proglašavaju se čime? Teroristima, ekstremistima, fundamentalistima, a kafir se proglašava halifom. Zato mi moramo se odreći uz odricanje kjafira odrican je i oni koji su isti kafiri. Neko sumnja u kufru kafira i on je kafir. Zato se odričemo oni koji se nisu odrekli taguta. I Allahu Đalešanu hvala i njegove velike dobrote i milosti pojavio se, pojavile se mase ummeta koje same shvataju Kur'an i sunnet i koje više neće sputati ulema sultana i ulema Badara koja prodaje Allahu da radite za ono što ne vrijedi. Najveći tagut ovoga doba jeste pas. Najveći tagut ovoga doba jeste pas. Musliman iz Iraka ne može da uđe u Saudiju. Musliman iz Kuvajta ne može da uđe u Irak. Musliman iz Palestine ne može da uđe u Siriju. Ko je to sve napravio? Je to Allah Đelešanu naredio? I mi se pokoravamo. I padamo na seđdu. Vi uopšte ne znate da je u događajima u Zalivskom ratu 450.000 palestinaca protjerano iz Kuvajta. 450.000 palestinaca! Među njima ima ljudi koji više od 30 godina žive u Kuvajtu. Zašto? da ne bi učestvovali sa njima u nasljeđu i mjesta od nas. Musliman kad ode u Ameriku i oženi ženu koja nosi državljanstvo američko, odmah dobije i on državljanstvo. Pokušajte neka musliman iz Bosne oženi ženu iz Saudije, pokušajte. Ili iz Kuvajta, pokušajte. I opet su emiru mu'minin, voliju umure muslimin, ne, oni su taguti. I ko sumnja u njihov kup, rekli su učenjaci Tevhida i sam je kafir. Bez ovoga, braćo, nema islamske države. Hoće li Allah Đelešanu u kafirima dati islamsku državu? Neće. Nema bez akide i bez tevhida. Ne treba raditi. Niti vrijedi posao. osnovna stvar jeste biti vjerni istinski u Allaha da lišan. La ilaha illa Allah. Muhammad الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين الصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين رسولنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Rekao sam na početku prve hutbe da je ovo tema za muškarce. Ovo je tema za mu'mine, za istinite i iskrene Allahove robove. Kaže opet Abdallah Azam Rahmanullah. Lahko vam je reći nemojte obožavati kabure, jer kaburi ne imaju vojsku i ne imaju obavještajnu službu, zatvore i policiju Ali recite da se ne smije obožavati taguti, ako se mu'mini. Lahko je i nama reći na kraj svijeta da je taj i taj tagut i kjafir, ali okrenimo se u našu mahalu i našu avliju. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Ko ne sudi po onom što je Allah objavio, on je kafir. Možemo ovo što smo malo prije govorili o umetu, možemo prenijeti potpuno na našu Bosnu. Možemo u istom kontekstu protumačiti i one koji nas vode, a u istom kontekstu i u lemu. A u istom kontekstu i odnos muđahida svijeta, odnosno odnos Bosne kao i odnos muđahida svijeta.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 naći narod da vjeruje u Allaha i u poslanika njegova a u isto vrijeme voli one koji ratuju i ne vole Allaha i njegova poslanika makar im bili očevi, sinovi, braća i rođaci. To su oni u čija srca je Allah ulio iman, zapisao iman i ojačao ih svjetlom i snagom imana od njega. Uvešće i će im grijehe i uvešće i u džennete ispod kojih rijeke se teku. Zadovoljen je Allah njima i oni su njime. Oni su Allahova stranka Allahova partija, Allahova stranka, Allahova partija sigurno dobija. Braćo draga, kada vaša porodica rekla i pitala vas da nas voliš,